Fold sweet, sweet in lightly with a dream. can't beat the memories you gave for me. Your lips and mine, two sips of wine Memories are made of this Can't be the memories you gave Then add the wedding bells The one house where lovers dwell Three little kids for the flavor Was hy, Dean Martin, hy lei ons in na die program wat jylle naweek vir jylle gaan maak dit is Memories are made of this wat hy daar gesing het en die programsnaam is Treffers van Toeka tot Nou. Right, dit is een klompie muziek wat ek vandag vir julle gaan gee. Uh, hier is uh, julle, wel, noem het 50-50. Ek gaan nie dit split in die eerste uur Afrikaans en die tweede uur Engels nie. Ek gaan sommer maar door mekaar gooi. En dan uh, gaan ons Afrikaans en Engels luister vandag. Um, en uh, ja, als om julle in die naweek moe te kry, so, kom ons mors nie tyd nie, ons begin sommer met ene Brian Highland, is die ouse naam, geboore tw uh, eh, 12 november 1943, Amerikaanse popsanger en instrumentalist, wat gedien in die vroege 1960s besonder suksesvol was. Hy het een nummer 1 treffer op die Billboard Hot 100 gehad met, jyp, die een wat ons gaan luister, Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Dit was in 1960 gewees. Nou ook, okay, hy het nog ander treffers ook, en het uh, eh, Sealed with a Kiss, Gypsy Woman, en enzovoorts, enzovoorts. Maar ons gaan nie na hulle luister, ons gaan na hierdie ene luister, so hier, kom hy. Well, wat is jou sy naam? Brian Highland. uh, oh God, nou, ah, ja, die sê. Pum, pum. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say, Two, three, four, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today itsy Stick around, we'll tell you more. She was afraid to come out in the open. So a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open. And so she sat on the tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in a blanket she wanted to stay. Two, three, four. Stick around, we'll tell you more. now she's afraid to come out of the water. she's afraid to come out of the water. And the poor little girl's turning blue. Two, three, four. Tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the water she wanted to stay. From the locker to the blade. to the shore. From the shore to the water. Guess there isn't any more. Guess there isn't any more. Uh, ja, polka dot itsibiti, teeny weeny polka dot bikini. En uh, dit was Brian Highland wat vir ons gesing het. Ok, ons stap, hierdie groep is so bekend gewees. Hulle was een groot, groot treffer onder amal. En ek praat, hulle is algemeen bekend as CCR en dit is Credence Clearwater Revival, een baie populaire groep van die middel 60s en uh, 1969 neem hulle ook deel aan die uh, Woodstock Festival. Uh, eh, jo, ja, ek wonder, as daar vandag een Woodstock moet uitbreek en, eh, jy weet, ek, ek glo nie hulle sal het kan beheer nie, het sal totaal uit hand uit raak, ja nee, dit gaan nie weer moendlik wees nie, dit was daar in die middel 60s, het hulle woodstock gehad, daar was derduisende mense, hippies en uh, wie, uh, wat is hulle, die roep van hulle gewees, peace man, peace brother, um, ja, um, ehm, ok, eh, hulle het uh, daar so, by Woodstock self, het hulle hulle eerste nummer 1 treffer, in Engeland, Bad Moon Rising, het hulle om daar gesing. Nou vandag gaan ons hulle luister, kom ons gee hulle sommer twee liedjes om vir ons te doen. En die eerste is, dit was toe ek hierdie program begin het, way back in 2016, hierdie uh, treffers van toeke tot nou, toe was hierdie ene, was my inleidingsliedie, liedje waar dit vandag, die Martin is met memories are made of this, was dit, die tijd Credence Clearwater Revival, 1969 met Cottonfields, en dan die tweede een wat hulle vir ons gaan doen is Travelling Band, al twee lekker lekker, en ek het gesê, ek jylle gewaarski vooraf, uh, jy moet nie alleen luister na vandagse program nie, jy moet vir iemand saam jou kry, en uh, anders moet jy die mop uh, as standby gebruik. Ok, Credence, The Water Revival, Cottonfields, en dan Travelling Band. My mama would rock me in the cradle. Yahoo, dit was Creedence Clearwater Revival en uh, ons het eerst geluister na Cornfields en toe direct na Travelin' Band en al twee lekker lekker party uh, plate gewees daar die jare en ek geloof vandag nog steeds <coughs> excuse toch, ok hier die volgende ou is ons eerste Afrikaanse sanger, nou, jy weet, hulle praat hier van die ouwe en hulle gees sy hele pedigree, en hy is afgetrede Namibiese cricketspeler en ook een muzikant, uh, hy is, uh, sy van is Ludik, en sy naam is Hego, Hego Ludik, en, um, ok, ek gaan nie uitbrei oor sy cricket uh, loobaan nie, ons kyk gauw hier so, spraat hulle van sy sangloobaan. Hy is een suksesvolle opname kunstenaar en liekieskrijver. In 2008 wen hy huisgenoot Tempoer liekieskrijfcompetitie met uh, die medeskrijf van die Kurt Dern snit. Papsop nat of eh, nee, Papsop winterwater nat, ja. In 2010 eh, het Lurik ook die groep Adam gesticht uh, suksesvolle Afrikaanse poprock trio, wat in 2011 hulle debiet selfgetitele op album geskryf het, maar die liekie wat hy vandag vir ons gaan doen, is een, um, ehm, jylle allemaal ken hom, jylle kan allemaal saam sing, en uh, ek geloof jylle ken die woorde ook, en dit is nogal Biesies Vlij, Saarkie daar van Biesies Vlij, uh, eh, ek het manne, so jy hele rikkie terug nou, het ek dier een plekkie gerei, en die plek sy naam is Toebiesiesvlei. So ek wonder of Saarkie toerechtig bestaan het, in daar die dag. Kom ons luister, Higo Lirik, en hy syng Saarkie daarvan, Biesiesvlei. Saarkie daar, Saarkie daar, Biesiesvlei, het saam met my op die trein gerei, van Bissies vly, het saam met my op die bus gerei. Soke dik, swart raam, brille gedra, in die lengs het sy by kouk gekry. As jy smaal, sien jy net gams, as jy smaal, sien jy net gams. Sarkie moet nie waar in die al sal regkom, Sarkie moet nie waar in die jy sal sy nouwe vrou sy lijf gekry en as sy smaal, smaal sy vir my ja, as sy smaal, smaal sy vir my Saki Mooney waar in jou sal rechtkom Saki Mooney waar in jy sal sien Eendag sal die liefde word ding nou so bietjie krom Sarkie daar van bissies vlei het saam met my op die trein gerei aan haar vinger het sy een ring gedra waarvan het sy by my gekry en as sy smaal smaal sy vir my ja sy smaal smaal sy net vir my jy van bies vlei my sarkie daar van bies vlei Ego Ludik en hy het gesing van sarkie van bies vlei so alles sal regkom sy moet nie worry nie ok die groep wat ons nou na gaan luister Agneta Bjorn Benny en Annie wat spel dit in die, wat noem hulle dit, die akroniem, ne, is as jy die eerste letter van een klompie woorde vat, Abba, en uh, <laughs> ek dink dis, uh, ja, een akroniem, ja, uh, die groep word in 1972 gestig, en tussen die jare 72 en 84 word hulle die wereldse grootste popnaam ooit, <coughs> excuse, ek is verbaas om te hoor, het was eerst in 72 gestig, ek, doch, hulle is al my hele leven daar, dwars tegen my skoolloobaan en alles, maar uh, toe was ek al twee jaar uit die school uit. Maar in elk geval, uh, tussen uh, eh, 72 en 84 word hulle die grootste popnaam in die wereld, met een raming van ongeveer 500 miljoen album verkope. Hulle was aanvankelijk twee getrouwde paarkies, en uh, ja, ons gaan nou hulle luister, Ebba, die rechte Ebba, en die liekie wat hulle vir ons gaan bring is, hulle net nou ievers is hulle ook op die uh, speellys, maar die een wat hulle nou vir ons gesing is, jyp, jou telefoon lei, ring ring, lekker luister, kom hy. wat vir ons gesing het, en hulle sing een van hulle groot ginsling, of een van hulle groot treffers, Ring, Ring, en uh, ja, hulle het uh, onlangs, ek wees ek nie nou sê onlangs, een pratekie van 2018, na, uh, uh, ek dink 35 jaar wat hulle uit mekaar uit was, het hulle toe weer by mekaar gekom en nog een album opgeneem, so die uh, ou mense kan nog sing, want uh, daar is absoluut niks fout met die album nie, wat hulle toe opgeneem het en uh. ok, ons kom woe, by een groote en hierdie groote is Queen Engelse rockgroep in 1970 gestig is die London dier die kitaarspeler um, ehm, Brian May, sanger is Freddie Mercury gewees en die drummer Roger Taylor, die basspeler John Deacon, en uh, dit later in 1971 het hy by hulle aangesluit met tientalle treffers in die 70s, 80s, 90s is Queen een van die meest suksesvolle groepe in die muziekwereldse geschiedenis ok, ons luister na Queen en Queen bring vandag vir ons a kind of magic ne? kom ons luister is a lekker ene It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. away. Queen, groot, groot, groot groep, wat baie gewild was, en it's a kind of magic, en uh, eh, uh, eh, eh, vooral met hulle liekie, uh, I want to break free, en, och, hulle die, soveel, ek gaan nie, ek gaan nie enigens uitsonder nie, maar ek weet net, hulle was baie, baie gewild geweest, Ok, die volgende ou op die draaimachine is weer Afrikaanse liekie vir julle. Anton Meiberg is die man en die liekie wat hy vir ons gaan doen is Dream Machine. Nou Anton is ook bekend as Murgpijp, uh, eh, Afrikaanse liekieskrijver en sanger. Sy loopbaan het op 13 al begin toe hy vir sy stiefma, er hoor nou net hier so, as hulle jou ooit vraag, wie was Anton Meiberg sy stiefma? Cora Marie en die lied uh, Ek kan lewe, het hy vir haar geskryf op 13-jarige ouderdom. Nou kyk, hy is ook bekend vir liekie soos die boer met sy roer en nog heel wat andere. Ons gaan nou luister na hom en die liekie wat hy vir ons bring. Um, ek het gesê, dit is Anton Meiberg en die liekie is Dream Machine. Dream Machine beep is wat jou voicemail sê Baby bel my terug as iets wat ek wil hê Nog net die setels van my nieuwe ride gekry Maar ek wil hê, jy moet saam gaan ry Ons gaan rock, ons gaan jol, ons gaan kare rock Ons gaan boodschooi vir die man op die maan En die melk vir wij die staren voorbij. Wij winnen dag en jaar. Ze rooien, dus ze mooie, dus ze dreamen zien. Geloof in mij, baby, je moet dat zien. Zeg maar voor je papa, dat is alles oké. Okay. Ik zal binnen de spoedgrens blij. suoi per in mano che male di mano per contrai vai di stare per fare vai bene te che niente Anton Meiber, wat daar vir ons gesing het, en hy praat van die dream machine. Ja, daar is een tyd in jou leven waar jy jou kar jou alles is, ne? hier net na school as jy jou eerste kar koop, en my heel eerste kar was, uh, nou, oh, Alfa Romeo Julia TI 1600, en ok, maar ek het hom nie lang gerei nie, uh, toe koop ek, uh, ek weet nie hoeveel vir Tony Vienna ken nie, hy was BMW se um, renjaar, noem het so, en uh, ja, en hy het BMW gerei, uh, dit was by sy broer, Joe Vienna, sy garage daarin welkom, en die karretje het op die vloer gestaan daar, geloof my as jylle wil of nie, is een stasiewa gewees, een van die Morris Miners, 1000cc, stasiewa, uh, eh, so army groen ene, is die wat uit so hout raamwerk reg om in die, in sy achterste twee, twee dere maak so soos een waawiel oop, maar in elk geval ek het, hy het op die vloer gestaan daar so, en sy totale prijs was 290 rand en het het my uitgewerk op hierkoop, uh, eh, 60 rand deposit en 10 rand maand dit was my heel eerste en man, as ek so terugdink aan al die karre wat ek het, seker al hier by die 40 verskillende karre gerei sedert die tyd, maar hierdie ene was vir my die mees, mees praktiese ene. Rarig, dit was vir my een fantastische kar. Ek, sal my, ek het hier Ford, 4 uh, eh, liter Ford, wat ek op die oomlik mee rei, ek sal hom gelijk opruil vir so Morris Miner stasie waar met die houtraamwerk. Maar in elk geval, dit is um, die Dream Machine, wat ons daarvan gepraat het. Mixed Emotions, hulle is op die draaitafel en hulle was een Duitse popmusiekgroep wat in 1986 gestig is dier die sangers Draffy, Deutscher en Oliver Simon. Uh, Deutscher het die, uh, al die liekies wat hy gedoen het uh, uh, vir Mixed Emotions self geskryf en vervaardig waarvan uh, baie van het saam met gereelde vervaardiger en met uh, muzikale bijdraar Christopher Evans uh, Ironside uh, geskryf is. Nou, hulle bekendste treffer is natuurlijk die een wat ons nou gaan luister en dit is Mixed Emotions. Uh, Oké, okay, ek weet, ons het ivers verder aan in die program het ons hulle ander groote ook en dit is Just For You. Hierdie ene is You Want Love Maria Maria. Uh, lekker ene. Uh, hier kom hy. you. Passions in You Want Love, Maria Maria. Ok, waar trek ons? Ons het nou vir Chesney Lee Hawks. Op 22 September 1971 is hy gebore in die harkie van Engeland by name Windsor in Berkshire. Nou, hy is vernoem na Engelse komediant Chesney Allen en sy pa Len uh, uh, is uh, Chip, uh, Chip Allen of uh, Chip Hawks, wat hoofsanger van die Tremeloos was, ok, uh, sy hele familie is vermakelijkheidswereld betrokke, hy voel twee skoolloobaan in Sunnydale en begin as acteer op 19e, 19-jarige ouderdom in die rolprint Buddy's Song en in maart maand van die volgende jaar, dit is nou in 1991, um, ehm, stel hy sy grootste sangtreffer vry, wat uh, in meer as een rolprint gebruik word as themalied, Ons gaan hom luister en dit is Chesney Hawk en hy gaan vir ons nou sing uh, eh, asjeblief as jy nie omgee nie Chesney The one and only Hier kom hy Thank you. Disney Hawks, hy sê, hy is die een en enigste, en my one and only. <laughs> ok, uh, volgende op die draaitafel, weer is Afrikaanse ene, en is weer een Afrikaanse dametje, en ons gaan luister na Johanita Duplessis, nou eh, sy haar nooiens van was Nodee gewees, en sy is op 26 uh, eh, april is sy gebore, nou hulle sê nie wat er jaar nie, um, sy wil het seker geheim hou. In Suid-Afrika, nou, uh, ja, uh, sy is Afrikaanse country sangeres, sy word bekend uh, vir haar liekie Skarumba, en uh, duplicise sangdoobaan het in 1998 begin met haar uh, debietalbum Joanita. Nou daar die jaar het sy die CMA Country Music Association in Namibia, Namibia toekenings gewen en uh, is al uh, as beste sangeres, beste liekieskryber en toe die vereniging uh, eh, sy toekening vir uitstaande prestatie. Ek weet sy dan na later jare het sy baie baie saam met uh, Teens Jordaan ook opgetree. Ok, ons gaan luister na Jonita en natuurlijk die gewilde een van haar. En dit is, uh, dit is een gewilde plek ook, Tsitsikama Wout. Tsitsikama Wout. Ek hoop jylle geniet om. Hier kom hy. is in ons leef ek en hy van die hele wereld vry Johanita Duplessida met die Tsitsi Kama Wout en ek het die voorraad gehad om al met haar te gesels in onderhoud, en uh, ja, baie aangename mens, en sy het my vertel, haar een groot liefde is koosmaak, ek sien sy is deesda op TV, is sy baie gesocht daar in die uh, kosmaak atelier Juanita en uh, eh, ok, nou ek sien Louise Heidmeier daar van Kroonstad jy is ingeskakel en jy sê de, van jy ingeskakel het is daar net lekker muziek en jy geniet het verskrikkelijk, baie mooi, dankie en hierso is vandag een hele paar van die liekies wat jy ook vir my gestuur het. Uh, Louisa stuur elke week vir my so klompie liekies en dan sif ek so dier hulle en uh, ek sit van hulle op my program om uh, kalkolle vol te maak, sal ek sê. En uh, ja, sy het uh, hele paar op die uh, uh, program vandag en uh, dankie dat jy luister en dankie vir jou inzette. Ok, en ek sien Piet Venter door in Centurion, hy is ook ingeskakeld, hy sê, so toe ek gepraat het van die Morris, die Morristasie wat, uh, eh, was hy juist op die specifieke oomlik, was hy bezig om na een foto te kyk van so uh, precies die selfde soort kar, hierheen is net een bykie donkerder groen as myne, maar ja, hy sê hy het ook uh, toe Eh, daar na die foto gekyk, maar oh, dit was een praktiese kar en dit was, man, 1000 cc en hy het uh, een van die elektrische petrolpompies gehad, ek so sê, as jy rij en die petrol raak laag, dan hoor jy die petrol raak laag, hy, um, ehm, die, die, die, die pompie begin een skree daar binnenkant, hy soos hy lichtpomp en nie petrol nie, maar in elk geval, ok, um, ehm, Goombay, Goombay Dance Band is een Duitse groep wat in 1979 geskip is dier Oliver Bent en dis vernoem na die klein baai eh, op die Caribiese eiland St. Lucia. The Goombay Dance Band het een ondersteuningsbasis in Europa opgebouw en was ook baie gewild in Zuid-Afrika. Natuurlijk, ek was een van die, of ek was 30 eh, van die Zuid-Afrikaanse ondersteuners. Uh, Die Goomba Dance Band doen nou vir ons een wat uh, vir my eh, een uh, uh, prachtige weisie wat hierdie liedje het en ons luister na hulle in Aloha Hey. Daar is so baie groepe wat die specifieke liedje doen uh, en ek kan nie sê wie doen om die beste nie. Ek dink tol en tol, uh, hulle het om oor aanvankelijk begin so die oorspronkelike een is maar altyd die beste. Maar hier is Goombay Dance Band, Aloha Hee, Until we meet again. was hy, dit was die Goombay Dance Band, en hoekom gaan ek hulle nu nog enige nie? Ek weet nie, nou, toe net nou met julle gepraat het, of die mic aan was, het julle gehoor, ek sê vir julle, hallo, het julle gehoor, ek kondig hierdie groep aan, uh, laat weet my toch, anders te sal ek maar weer moet sê, wat ek gesê het. Ok, die, uh, ons luister weer na die Goombay Dance Band, en hierdie keer doen hulle vir ons Son of Jamaica. Jamaica. lekker luister. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol back and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream, a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies, and beautiful warm hearted girls. lagoon, swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever, forever. Son of Mumbai nou Dance Band, wat daar vir ons gesing het, Son of Jamaica, hulle het eerst vir ons gesing, Until We Meet Again, en toe kom, val hulle in, moet daar ene, nou op die draaitafel, grapmakker, en uh, ek praat van Leon Schuster, en hy sing, wel, het lyk my hulle te groep gevorm, want ek, ek, ek sien al hoe meer van die liekies wat hulle saam sing, Dani Niaus, nou, vir Schuster ken julle baie goed, so ek sal Niaas aan julle voorstel, hy is geboor op 31 oktober 1952, en uh, in, uh, dit was in Johannesburg, hy is ook een uh, Suid-Afrikaanse sanger, hy tree op saam met Kevin Leo en Matthijs Roo, Roots. Nou ek weet hierdie Matthijs Roots het nou uh, een hele pa, of een tyd lang het hy met uh, Jacobus Silver, daarvan Forrie Smit, het hy ook uh, saam het hulle opgetree op uh, eh, verskye uh, eh, uh, eh, wat noem is het platforms, maar uh, ok, uh, hulle was uh, onder die verhoognaam van die drie van die bestes, ek praat nou van uh, Kevin uh, en Matthijs Roets en Danny Neas drie van die bestes nou Eh, van sy treffers sluit in zweef soos Arend, jy is vrou, dis, en dis wind, dis reen, die water, nou eh, sy, sy eh, ander groot treffer wat, hy, wat ek baie van hou ook, is Parijs in die somer. Maar soos ek gesê het, in die begin, hy sing nou saam met Leon Schuster, en hulle het een hele klompie snaakse liekies, wat hulle, grappige liekies, wat hulle saam sing, en die een wat hulle nou vir ons doen is Dirty Dancing. Wat is Dirty Dancing? Kom ons hoor. Ow! Stop, stop, ow! Dirty dancing is die naam van die land waar die onions ons meeslaan Dus buk en ruk around the clock op die maat van die dirty dancing rock Buk met jou boude, boontoe sit jou handen op jou tone kyk Soon toe maar voor hy val toespring en op en ons noem dit dirty dancing Oeh! Barabba sê bly na klas begin ons al te bewe Lukke waande beers kui ene weer Hy brei sy achter spewe Beeste wit ons vastkop spit Is die bangste van die maande Hy dink aan die slot met sy harre kop Tien sy erge kneesde wange Bok van ek bespreek sy plek En dips met ek beeerste Ach ons so spring staan hy in grin Dan sy al oor die seerste Maar op per dag is mijn geplaaide briefie van sy ma Af my sien het ek het zweer op sy boek in my zorgeskip Luister Kutty dansie Dirty Dancing Dirty Dancing Dirty Dancing Dirty Dancing is die naam van die land waar die olie ons ons meeslaan Dis buk en ruk around the clock op die maat van die Dirty Dancing rock Buk met jou boude, want toe sit jou hanne op jou tone kyk Som toe maar voor hy val, toe spring en op en ons noem dit Dirty Dancing oh. Oh! Pouze staan ons broeke op die knieën, ons letsels en bewoner. Vetsie en sin is pink en nie meer om het te bloustrie boe en honor. Willie Kienel is hoogs ontstel, ek sê jammer vir die manier. Maar staan hy binnen in die hof wat my pa se prokureer. Harry hoep staan hard en roep, kom tjek a biekie hoe lyk myn. Hy vier gekryper, tek gesprys soos die spore van twee trein. Maar was van graan is self voldaan, hy tonk my these conditions, want onder my broek draai ek my boek met English composition. Dirty dancing, dirty dancing, dirty dancing, dirty dancing, dirty <laughs> Nou ja, daar het jy dit, dit is wat dirty dancing is, is hy ook nie, die rotang so terugtrek, en hy laat hom uh, eindig daar op die achterskewe. Nou, jy weet, ja, eh, deesdaal doen hulle dit nie meer nie, hulle mag nie meer nie, so vandagse kinders kan nie juist saampraat met hy, uh, eh, oor hy dirty dancing nie, en dis eindelijk jammer nie, uh, daar is sekere van die, ok, ek, ek het dageliks, het ek uh, gaan buk, en touch your toes, uh, maar uh, woensdag het ek nie omgegeen nie, dan, dan was ek as prustout, uh, eh, jy weet, want woensdag het ons kadette gehad, en die kadetbroeke is so lekker dik, uh, eh, die uh, kakie uniform wat ons uh, in kadette gedraad, hy is so lekker dik, jy, ja, ach, jy voel niks nie. Maar, uh, <laughs> uh, ons kom by die funny spot, en dit is halfpad uh, in die program, en vandag het ons weer Jan Spies, Uh, is een redelike lange, so ek vraag om verskoning daarvoor, dat uh, hy so lang is, maar uh, Ja, geniet om Joyce Wertley daar van Amerika. Ek sien, jy is ingeskakel. En uh, ja, dit is een wat ek al voorheen gehad het, maar soos ek sê, vir my, ek uh, stel altyd die program op, en as ek hom klaar opgestel het, dan kom ek achter oor wereld, ek het nie die van die spot in nie. En dan moet ek gaan rondkrap en rond soek, en dan krap ek maar tussen wat ek het. En hierdie ene is die anti met die pink rok, is een redelike lang story, maar Jan Spies vertel hom so, dat die mens elke keer lach daar hoor, en uh, ek geloof jylle gaan hom allemaal geniet. So, Joy, uh, welkom by ons program, daar van Amerika in die dorpie is Surprise, ek hoop jy geniet wat jy hoor vanmiddag, en uh, ja, ek sien Golem, of ja, Golem is nie meer daar by jylle nie, hy het uh, pad gevat en hy is nou in Mexico, uh, hy sal seker een van die daad terugwees in Zuid-Afrika, dan gaan hy, uh, soos hy beloof het, hier voorbij rij, en dan gaan ek, so, ek, ek en hy so'n bykie uit hier daar by die hosje in. Right, hier kom Jan Spies en die anti-medie pink rock. Kom ons hoor. Een oudje kom op een maandagmorgen by die werk aan, maar sy een oog staan blauw geslaan tot door. Die Here steek amper nie eers uit uit die oog uit nie. Sy ou maat sê vir hom nou waar het jy dan nou loop spriel jy so geneek is. Hy sê nee ek het nie gat spriel nie. Gistermôre binne in die kerk. Hulle sê vir hom <laughs> man moenie kerk praat nie jy weet. Uh hy sê nee binne in die kerk. Hy sê ek het nou wakker geword gistermôre en ek het opgestaan en ek het my geskeer en gewas en ek trek my pak klere aan. Hy sê en ek vat my boeke en ek stap met 'n lied in die hart kerk toe. Hy sê soos wat ek nou so kerk toe stap kyk ek ook nog hoe skoon is dit nou hier op die Sabbatsmôre. Hy sê en ek loop by die kerk in en ek stap so eentjie met die gangetjie af. En daar gat sit ek op die punt van een van die rye banke. Hy sê en ek steek my boeke hier in die lening se rakkie in voor my. Hy sê ek maak my oë toe en ek sê my gebed op. Sy maak my oë oop. Hy sê en dit voel vir my nou ek sit daar op die randjie van die saligheid self sy die orgelis speel daar 'n sewe stuk musiek te wonderlik hy sê wat ek so sit in kyk en dink raak dit skielik skemer in die kerk hy sê en ek dink nou hoe ek dan nou gekyk toe ek hier kerk toe geloop het vanmôre dat ek die wolk nie gesien het wat nou voor die son intrek nie hy sê en ek kyk so van die regterkant van die kerk af of ek nie kan sien van watter kant af die skade weer val nie. Hy sê en toe ek so na die linker sy deur toe kyk, toe sal ek sien dit is 'n anti wat daar by die deur inkom. <laughs> Hy sê maar dis 'n geweldige anti. Hy sê sy's nou so 'n hangkas gebou van bo tot onder ewe wyd. Hy sê 'n groot Hy sê toe ek haar nou daar sien was dit net wat sy oorent kom aan die binnekant van die kerk toe sy onder die kusyn van die dubbeldeur reg opkom. Hy sê daardie antiese rok is so groot jy sal amper in die ou tyd kan vir hom 'n nagmaal tent gemaak het. Hy sê en die antie het 'n tamai hoed op die kop. Hy lyk so soos 'n halfwas seepot wat sy op haar kop omgekeer het. Hy sê in die hoed se rand is soos 'n mini miner se tjoep wat jy om hom getrek het. Hy sê in die rand van die hoed, dis nou soos 'n Bedford lorry se voortyre wat jy so op die loopvlak deur gesny het. Hy sê in in die tjoep van die mini motorkar staat 'n vuur sou sou sa palmtak bo kant daar kom. Hy sê en die anti kom daar so met die dwarsgangetjie langs maar nou sê haar so half skuins geswy. Sy kom nou so krap krap krap krap krapperig. Kom sy nou daar in die dwarste aan en sy kom vat die gangetjie reguit na my toe op. Hy sê nou die fout wat ek gemaak het is om te gedink het aan die wat laaste is sal eerste wees. Ons maak mos altyd die kerk van agter af vol. Hy sê ek het nou net verbygeloop tot by die agterste mense verby daar ek loop sit. In die anti-redeneer toe net so sy kom nou van voor af om ook so ver agtertoe te kom as wat sy kan en sy kom sit reg voor my. Hy sê maar so sê aankom daar kan jy ook sien sy moet na haar lewe geweldig hard gewerk het. Hy sê sy't net sulke muscles. <laughs> hy sê en toe die anti daar voor my kom sit. Hy sê toe's die hele kansel weg. Totaal. Hy sê sy sit van links van die linkerkant se storie deur af tot regs van die regterkant se storie deur. Hy sê van die gesang in Psalm baartjies steek aan die linkerkant net en aan die regterkant 91 13 17 en 2. Hy sê ek dink nou alrei die anti sit gelukkig nie my ore toe nie. Al sal ek nou nie vir ou dominees kan sien nie. Sal ek hom daarom kan hoor. Hy sê en ek sit nou nog so ek luister weer so na die musiek wat nou so speel. Toe hoor ek daar krak 'n dier. Toe weet ek dis nou ou dominees in die kerkraad wat nou inkom. Hy sê toe loop links van die anti drie ouderlinge uit en regs van die anti drie diakens. Die hele res van die kerkraad sit agteraan. <laughs> hy sê 'n ou dominee skom om die groet uit te spreek. Hy sê en toe hy sê Hanne so opsteek. <laughs> Hy sê toe's al wat ek sien net sy drie langste vingers se voorste litte. Dis al wat ek van die seun kry toe hom daar het. <laughs> Hy sê 'n ou dominee gee die voorsang van die gemeente op en hy lees die versie. Hy sê en toe ons nou daar opstaan, toe gebeure die ding wat ek in my lewe nie kan vat nie. Nou nou sal ek moet opstaan. Ek hoop die drade laat my hier toe anders sal ek nou nie kan <laughs> vertel Green. Hy sê toe ons daar opstaan. Hy sê laat die antie nou in al haar grootheid hier voor my oorent kom toe gebeure die ding wat ek nie in die lewe kan staan nie. Hy sê en dit is wanneer 'n vrou se klere aardig vasknip. <laughs> Hy sê want die anti knyp daardie rok van haar vas van tussen haar twee blaaie af. Dwars deur haar magtige kloof af tot tussen haar kuite. <laughs> Hy sê ek vat die gesangboek en ek hou hom hier so, maar ek kan die anti nie agter die boek inkry nie. Hy sê dan sing ek so 'n stukkie dan laat sak ek die boek om te kyk of die anti nie dalk gelat los het. Hy sê dan bring ek weer die boek op en dan soek ek die plek waar die gemeente sing teen die tyd wat ek die plek het wonder ek van voor af nou laat sak ek weer nie <laughs> hy sê in die anti is soos boel met 'n been in die bek sê hou waar sy het hy sê toe weet ek nou ek sal van die gesang niks sê nie en ek buk vooroor en ek trek die rok uit hy sê maar die anti het haar gesangboek in haar linkerhand gehad toe sy regter vuis los. Hy sê hom met daardie omdraai toe tik sy vir my amper vallike kind ongelukkiglik in die tweede ry banke agter my. Dis waar die oog van sou kom. Nou die week ner sy nou die oog en dit is Germelin Aborax eh, en nog ander selwe in goed. En daardie Vrydag toe kan hy die lewe weer so met een en 'n halwe oog in die gesig kyk. En toe hy daardie maandag môre by die werk aankom, toe staan daardie oog geslaan dat hy heel uit hom niks kan sien. Hulle sê nou dat jy nou die oog wat aan gesond word was geloop vier en toe nee die ouens hom van voor af so hy sê nee weer binne in die kerk. Hy sê ek het Sondag môre weer opgestaan, weer kerk toe. Hy sê maar soos ons mense nou maar is ons sit mos altyd graag op dieselfde ou plekkie in die kerk. Hy sê dit was die misstuk wat ek gemaak het. Hy sê want ek sit nog daarso. Toe raak dit skemer. Hy sê toe dit skemer raak, kyk ek dadelik links en daar kom die antiek. Hy sê in die antiek kom en sy kom sit ook op dieselfde plek van die nou laas week. Hy sê en ek maak my reg vir die voorsang. Hy sê kyk die kant toe en ek sien gss, gss, gss, Hy sê en hier staan net ander syfers in die deurkrak en daar kom die drie ouderlinge en daar die drie diakens. Hy sê maar ek haal my oor met hierdie orent kom gat ek vanmôre sing asof nie van die anti weet nie. <laughs> Hy sê en ou dominee gee dan ook die voorsang op en die orgelis speel speel nou daardie toontjie en sy druk die noot in die gemeente val weg. Hy sê en ek sing los voor. Hy sê maar nou so int gesing het toe Biggie Donner wat hier langs my staan voor oor en hy trek hier op die kaart. Hy sê om op toe nou weet sy hou nie daarvan die drukke kom toe terug. Prachtig, prachtig. Nou ja, daar het jy dit. <laughs> los een ding uit, moet nie gaan karring nie. Right, ons stap aan met die program, daar is nog, oeh, hy uh, was een baie lang van die spot vandag gewees, uh, hy, hy interfeer met ons muziekmense. Ok, ons kom by die Tremolo's, is een Engelse beatgroep, nou weet ek nie wat een beatgroep is nie, wat in 1958 in dag genaam Essex gestig is en blijkbaar nog, uh, uh, tot onlangs was hulle nog actief. Nou, uh, hulle was deel van die Britse muziekomploffing van die tyd, waar hulle beroemd geword het, en ons luister na die tremeloos en die liekie wat hulle vir ons doen, of gaan doen, uh, sodra ek hulle kans gee, is, jyp, die groot uh, golden treffer, hulle sê, silence is golden, 1963, onthou jylle hom, 1967, ek het hom langklaas gehoor, eindelijk. Hier kom hy. Hier kom hy. die Tremeloos 1967. Nou, die volgende ene is weer Afrikaanse liekie en ons gaan net sommer luister na hom en dit is in die middel. Wat gebeur in die middel, Cyril? Jep, dit is hy daai. Balke toe, wat die, is die groep wat dit doen. Kom ons hoor, hoe klink hulle? Um, balke toe, in die middel. Uh, en dan is het ook in die centrum, is de venter, ne? Balke toe. cookies bak, dit sal sy nie Jam koop ook die vera nie Die dollar is, die is daar Baas en die rand is lang al ooral klaas En ek sikkel met ons sente te vergaan Maar In die middel Binnen in die alia middel Binnen in die oefaf middel Daar kruis en daar ons hero In die center Binnen in die assa center Binnen in die hulp center Ontmoet ek my juffrouw venter Oranjes en Blauwe Verenigings Sy studeer op Stellenbos, maar as sy slaap die boeken los Kom keur in die bosveld, hier die velskoenkloonse buisveld Druk een blauwbel en een WP in een skram Laag, laag! In die middel, binnen die aja middel, binnen die oefa middel sake toe, en hulle sê, in die middel, Cyril, en, uh, ok, die groep wat nou op die draaitafel het, skies toch, is die Ventures, en, uh, hulle is Amerikaanse instrumentele groep, nou hulle laat my baie dink, uh, wel, meeste van hulle muziek, uh, aan die Shadows, is ook instrumenteel, uh, partij, of uh, meeste van hierdie groep, die Ventures, sy muziek is net kitaar, maar hulle het nou een wat hulle Oh, joh, ek weet nie wat sy instrument het is nie, maar die liekie word genoem popcorn, en jylle kan duidelik hoor die popcorn waar daar pop. Uh, ok, hulle gaan vir ons twee doen, die eerste ene is die ene, uh, van popcorn, en dan direct daarna gaan ons luister na die een wat ek van praat, wat meer soos die shadows klink, walk, don't run. Dit is, eh, uh, wat hulle eh, met uh, eh, kitaar opneem, net slechts kitaar, soos die Shadows ook doen. Ons luister, die Ventures, hier kom op twee van hulle. Thank you. dit was twee liekies van die Ventures, Walk, Don't Run, en al twee instrumenteel, en die eerste een was popcorn, jylle kon duidelik gehoor daar, ne, hoe pop die popcorn, met die instrument, wat het ook al was, wat hulle gebruik het. <coughs> die ouwe wat nou op die draaitafel sit, en wacht om ons te entertain, Charles Harden Holly, nou, uh, hy 7 september 1936, is hy geboore, en hy is in 1959 oorlede. So hy was nie baie oud gewees nie, bekend as Buddy Holly. Hy was een Amerikaanse sanger, liekieskrijver en muzikant wat een centrale en baan, baanbreker vergier in die middel 1950s rock and roll was. Hy is gebore in een muzikale familie in uh, Lubbock, uh, Texas, tydens die Groot Depressie en hy het geleer om kitaar te speel met sy broers en sisters wat sing. Nou, Holly's stijl was country en westerse muziek, wat hy uh, saam met sy vriende van die hoerskoel in Labok uh, eh, uitgevoer het. Ons gaan hom luister en die liekie wat hy vir ons bring. Buddy Holly doen vir ons, uh, wel sy, uh, saam met sy groep, The Crickets. True Love Ways. Mooi liekie. Just, just know why Why you and I will by and by know true love ways. Sometimes we'll sigh. Sometimes we'll cry. just you and I, no truth. Crickets en dit was True Ways, uh, True Love Ways. Ja, nou, ek weet nie, is Judy, jy het gesê, jy gaan inskakel, ons birthday girl van die week, sy het iwers in die week verjaar, en ek weet, daar ginsteling plaat, he, uh, ek gaan dit nou vir haar speel, of sy nou luister of nie, uh, ons speel Garth Brooks vir Judy uh, Swanepoel, en uh, ek hoop jy luister Judy, hier kom jou liekie uh, to make me, you feel my love. Oeps, waar, toe gaat ek nou? million years to make you feel my love. No, you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met. It's no doubt my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue. I'd go crawling down the avenue. There ain't nothing that I wouldn't do to make you nothing like me, yeah. There ain't nothing that I would do. Go to the ends of the earth for you. Make you happy, make your dreams Brooks sê daar gesing speciaal net vir Judy en hy het gesê to make you feel my love uh, was sy liekie gewees. Nou kom ons by Marula Boom en hulle sing ek hoop nie dit is die een wat ek dink het is nie, dan moet julle maar verskoon uh, druk so lang die kinderse oore toe uh, dalk is dit hy, ek weet nie uh, achter op die donkiekar ek weet nie, Marula Boom hier kom hy, dit is een lekker een he maak nie saak hoe nie, maar eh, ja, hy is lekker. MUZIEK Als je goed kijkt, dan is het zo. Achter op een donkey heb mijn hart verloren. Achter op een donkey car, en zij mijn kop getoord. Een beetje, sonneblom achter op die donkiekar, is toe gelukkig nie die een wat ek gedink het gaan wees nie. Ons het net nou gepraat oor mixed emotions en hulle het vir ons gesing You Want Love Maria Maria. Nou ek het gesê, hier is nog een van hulle en hier kom hy nou en dit is Just For You. Ah, what's the kind of guy you sit and pray? emotions of mixed emotions. Ja, dis wat jy het uh, as jy um, die naweek instap. Nou, hierdie ene, uh, ek speel hom maar net omdat hy snaaks is. Jy weet, uh, dit is Alan Sherman. En dan weet jy sommer onmiddellik, dit is Hello mother, hello father, kom hy. mother. Hello, father. Here I am at Camp Granada. Camp is very entertaining. And they say we'll have some fun if it stops raining. I went hiking with Joe Spivey. He developed poison ivy. You remember Leonard Skinner. He got ptomaine poisoning last night after dinner. All the counselors hate the waiters, and the lake has alligators, and the head coach wants no sissies. So he reads to us from something called Ulysses. Now I don't want this should scare you, but my bunkmate has malaria. You read remember Jeffrey Hardy. They're about to organize a searching party. Take me home, oh motherfucker, take me home. I hate Granada, don't leave me out in the forest where I might get eaten by a bear. Take me home. I promise I will not make noise or mess the house with other boys. Oh, please don't make me stay. I've been here one whole day. Dearest father, darling mother, how's my precious little brother? Let me come home if you miss me. I would even let Aunt Bertha hug and kiss me. Wait a minute. It stopped hailing. Guys are swimming. Guys are sailing. Playing baseball. Gee, that's better. Modafada, kindly disregard this letter. Yeah. ek dink daai uh, eh, hy het 'n opvolg ook gehad, ook gesing deur uh, eh, Alan Sherman, maar uh, uh, ja, ek het hom nou nie op die uh, hier's 'n ander snaakse enetjie wat ek o, oh, ek onthou hom. Dit is seker die een wat vroegse in my memory is. Ons was by kuiermense in Johannesburg en ek dink ek was hulle in die skool. Uh, toe hulle hulle was 'n Engelse klomp mense en hier was een van hulle ginstlingplate, uh, eh, ek weet nie eens wie eh, hulle is vandag nie, maar dit is Lonnie Donegan, wat het sing, en natuurlijk, ja, my old man's a dustman, he wears a dustman's hat, ne?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 Ek dink dis hy, Andries Vermeulen. Maar in elk geval, hy het klomp, uh, hy het een van my fans geword. Uh, lang na ek gehoor het, hy is oorlede, het hy een van my fans geword. Ek hou van sy stijl, ek hou van sy uh, liekiese woorde, uh, enzovoort. En nou kom Andries Vermeulen volgende op die draaitafel en hy doen ons volgende Afrikaans jene en hy syng Boerenooi. Nou ja, daar is iets in die water, daar is iets in die grond. Hoekom is ons Suid-Afrikaanse meisies dan so mooi? Kom ons luister, Andries Vermeulen. Boerenooi in stilte een vrou begeer Kijk hoe mooi is sy, kijk hoe fijn is sy En al sou jy haar toch nooit op die ou einde kry Sy bly daar een mooi, so boeren nooi Boeren nooi, jy bly steeds mooi Al deel jy nie, my kooi nie steeds mooi Al is jy nie my ne nie En vooral waar jy om jou in die straat rondkijk Wil die een mooier as die ander een lyk En al is jy die oud en nog half blind daarby Sikkel jy om jou oor van jou af te kry Oor en nooi, jy bly steeds mooi Al deel jy nie my koei Boere mooi, jy bly steeds mooi Al is jy nie my een vrou begeer Kijk hoe mooi is sy, kijk hoe fijn is sy En al sou jaar toch nooit op die ou einde kry Sy bly daar en mooi, so boeren nooi Boeren nooi, jy bly steeds mooi Al wil jy nie, my kooi nie My boeren nooi, jy bly steeds mooi is jy my nie. Boere mooi, jy bly steeds mooi, al deel jy... My kooi nie, al deel jy om nie, jy bly steeds mooi, en eh, daar is iets anders in ons boeremeisies, definitief, uh, soos ek sê. Right, die fireballs, hulle sing vir ons, bottle of wine, fruit of the wine. Fireballs en ja, laat ek gauw vir julle aankondig dat die volgende program hier op uh, Ramkat is natuurlijk Rudolf, die baas van die stasie, hy gaan vir ons vermaak en met sy opspoed program en ja, baie baie bedrijwige program en mense wat inbel, mense wat boodskap stuur, mense wat versoeken vraag en sovoorts en hy bly bezig en hy uh, is baie entertaining, prachtige muziek word aangebied en anecdotes, soos hulle in Engels sê, uh, kort storykies en en en. Uh, en dan op uh, eendrag gaan ons vir DJ Doop, hy gaan vir ons gooi milies, sy program, op, uh, en dit is meestal maar uh, boere muziek, uh, boere muziek op sy beste noem hy dit, en dit gaan die voete laat jyk sê, uh, daarvan die program is daar op saterdag uh, heruitsending om 12 uur. So hy sê, moet dit nie nou mis nie, uh, kom wacht vir morgen as jy om nou kan kyk, of luister. Ok, en natuurlijk Aukie het aangekondig dat sy muziekmankie nie vanavond uh, of meer sal wees vir een lang tyd, vir drie, vier maanden, gaan hy hem oorskuif na een saterdag aan toe, so uh, ja, ons moet nou gereed maak saterdag aande en uh, ook acht hier, uh, eh, maar om saam te speel. Right, ons is op die draaitafel en wat gaan ons volgende? Trini Lopez, wanneer laas ek julle hierheen gehoor? Lemon Tree. Lemon Tree. was just a lad of ten, my father said to me, Come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Don't put your faith in love, my boy, my father said to me. I fear you'll find that love is like the lovely lemon tree. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Beneath the lemon tree one day, my love and I did lie. Our girl so sweet that when she smiled, the stars rose in the sky. We passed the summer lost in the lemon tree. The music of her laughter hid my father's words from me. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to one day she left without a word. She took away the sun. And in the dark she left behind. I knew what she had done. She left me for another. It's a common tale, but true. Said a tale, but wiser now. I sing this song for you. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the fruitland is impossible to eat. Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet. But the fruit of the fruitland is impossible to eat. Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet. But the fruit of Nou net vir die doel om af te sluit, gaan ek nou gauw vir julle die laaste, ek gaan nou vir julle tot ziens sê, en ek gaan um, die recording afsit, ek, ek record vir die uh, pot gooi, ek gaan die recording afsit, maar nadat ek die plaat gespeel het, gaan ek weer aan, asof daar niks gebeur het nie, uh, want die is nog so baie liekies, ek wil tenminste nog so 4 of 5 vir julle speel, uh, wat ek nou sal doen, na hierdie volgende ene, so voorlopig sê ek dan goeie nacht mense, lekker slaap en dank jylle jylle geluister het en ek sien jylle weer sondagochend, sondagochend uh, eh, wel, eers 8 uur dit is met die uh, eh, ochend uh, eh, gedachte van die dag en dan om 10 uur is dit uh, die uh, gewone preek van Dominique Gustaf Opperman daar van Koolsberg en dan 3 uur die marag het ons weer muziek, een lekker rustiger ene, een rustige muziek, Sondag Uitspan. Direct na Sondag Uitspan is die, die maddagse uh, eh, um, ehm, bybelstudie en ons hanteer op hierdie stadium Psalms, die boek Psalms. En ek dink ons is hierdie week is ons by Psalm 19. Dit gaan nog meer as een jaar se um, Eh, eh, programme wat in daar die reeks uh, eh, voorle, so is nog nie te laat om nou te begin en luister nie, maak so. Ok, hier gaan ons, en ek speel uit met hierdie ene, en dit is uh, een wat Louisa vir my gestuur het, uh, ek het om glad nie geken nie, toe doch ek haag, ek sal om haar luister, net om te sien waar oor hy gaan, en ek is blij ek het om geluister, is meer rustig, maar dit is een lekker ene, Eddie Hodges is die oukie, uh, en uh, ja, hy klink vir my nog verskrikkelijk jonk, en I'm gonna knock on your door, uh, is die liekie sy naam. Kom ons hoor, typies 50s, 60s stijl, lekker naweek vir julle verder, en soos ek sê, bly ingeskakel, ek ga nou na hierdie ene, sal ek nog so paar liekie speel. Hier gaan hy. Hier gaan hy. gonna knock on